Dit is vir my lekker en makkelijk om, om Rikert Bota aan julle voor te stel. Baie van julle ken hom al van Radio Fama af. En een eh, klompie van julle het hom nou al met hom eerstrangs te doen gekry die laaste naweek. Um, ek het nou die aand by die manne geleentheid gesê, Rikert is eindelijk ou Jan Kemper, so die cyklus is nou voltooi. Hy was hier so in 1988, was hy saam met die uitreikspan hier in Jan Kemp. Eh... Uh, en toe het ons mekaar baie goed leer ken en nog al 'n paar dinge saam beleef. Ek het hom 'n paar dinge probeer leer daai tyd. Ek gedink ek kan hom leer swem, maar swem is nie sy fortuin nie. Ehm um, is eintlik 'n kosbare getuienis. Ek en hy het, was op 'n uitreik een een baie warm somersmiddag in 1988 met die vloed was ons in Prieska gewees. En ons het die naweek daar bedien en sonoggend terug gekom en toe ry ons daar by Bakkie House gaan kyk ons gauw na die samenloop van die val in die oranje. En uh, omdat het toe warm was, en ons kan mos, het ons toe besluit om gauw die oranje rivier te swem in vloed. Noodlis om te sê, ons is in groot moeilikheid. En het is rechtig met die wonderwerk wat ons daar uitgekom het, die twee van ons. En die wonder was toe ek by die huis kom, sê en daar vir my, dit was voor die dag van die cellfone, sê sy, waar was jylle drie uur? ek sê binne in die Oranje rivier. Sy sê bel my ma. Toe da ma net na 3 geskakel. En sy was na tuin besig en God se gees het vir haar gesê ons is in lewensgevaar. En sy het gehardloop na haar kamer toe. En sy het vir ons gaan intree daar na kamer. En en ons is uit daai rivier uit wat ons nie uit moes wees nie. Ons moes eintlik nie in hom gewees het nie maar so het dit gewerk en dit is dis die die wonder van God se se waarskuwing, God se vooruitsien tot ons beskerming. So ons het hierdie pad geloop en toe het ek gesien die swemmer hy werkie vir die keer nie, toe het ek hom probeer leer spoorsny. En so was ek en hy hier op Annie Skop hier op die bilte een een aand toe. Nogal met Paasnaweek daai tyd het dit verskriklik gereën daai jaar. En uh, ons het mos daarna 'n bil gaan kyk wat siek is en ek onthou toe ons klaas met die bil. Toe ons opstaan, begin die, die reendruppels, man, het lyk soos golfballe, wat so toef, soos, soos Silese met dof zware plof, soos koels in die stof, so val like druppels. En toe ek opstaan, toe sê ek, right man, laat ons gaan, ons moet by die bakkie kom, ons is so 400 meter van die bakkie af, want die pad loop ver daarvan af, en ons moet loop tot by die bil. En die manne sê, skielik, geik iets. Ons weet nie waar jy nie. En so begin ons loop, dit was so met son onder, in gietende reen, en ons het so elfiese kant die bakkie gekry, as ek reg is. Dit het nie gehelp om Rieker te laat voorloop nie. Maar, vandaar is nou Rieker weg by ons, en hy het draaie gemaakt, weermag toe, en antologie swat, en Oekraïne toe, saam met Leon de Toele, en, uh, en teruggekom, en Vredendal begon, begin in met die gemeente daar en nou ja, die res ken julle. Maar wat 'n heerlike vreugde was dit hierdie naweek om sommer net die ou bande op te tel, ou Rickert. Vir my persoonlik was hierdie naweek 'n groot bonus. En ek weet vir almal van ons wat hier is vanmôre, 'n besondere een. So ek wil sonder om te veel te sê, luister en besluit self vir julle. Maak julle eie oordeel. Rickert, jy's baie welkom by ons. Ons is dankbaar jy's terug en ons sien jou vanmôre. En ons luister graag na die woord wat die Heer in jou hart gelet vir ons. Dankie Jan. Hy kon my nie leer swem nie. En hy kon my nie leer spoor sny nie, maar ek het daarom iets van jou geleer. Nê, nee, wil jy hoor? Hoor gou hierso. Verseker. Hæ? <laughs> sien jy? <laughs> Dit was nie so heeltemal vrugteloos nie. Eh, die laaste keer wat ek hier gestaan het, wel, dit was nou nie hier nie, dit was aan die op die skooltjie, die, die opslaanklas. Was die eredienste was daar. Toe het ek ook die diens waargeneem. Ek het gepreek daai dag want ons het toe nou afskeid geneem om terug te gaan, maar toe was ek 19 jaar oud, nê. Nee. Mm, en kyk nou. Ek lyk nog net so mooi en vars. Baie dankie vir die uitnodiging. Dit is wonderlik om hier te wees. Dit is wonderlik om die geleentheid te hê om met medegelowiges te praat. Mense met wie jy saam 'n erfdeel in Christus Jesus het. Dis baie ryk en baie wonderlik en dis 'n voorreg. En weet jy wat is so kosbaar daarvan? Dat maak nie saak waar in die wêreld jy kom nie. Die oomblik wanneer iemand die getuienis in sy hart het dat hy by Jesus is, dat Jesus sy Here en sy verlosser is, dan is daar iets wat julle bind. Jy hoor baie die mense sê so, maar is absoluut die waarheid ek het nou al gesien, dat selfs wanneer jylle nie eers mekaar kan communikeer nie, want die ou praat al, sê nou maar Russies, en jy kan nou nog nie, dan maak het die saak nie. Eh, jylle weet net, jylle hoort by mekaar, jylle verstaan mekaar glad nie. En uh, eh, jylle sit met die woordeboek, eerste woord wat jy opsoek is, koffie. Sit met die woordeboeken gesels en het fellowship mekaar nie, net omdat ons gemeenskapelike factor het, namelijk dat ons het gekom by die berg Sion, En ons is by die uitverkorenes van God en ons deel 'n erfenis in die seun Jesus Christus. Dis 'n wonderlike baie kragtige ding. Maar ehm um, die waarheid ook van dit is, maak nie saak waar jy kom in die wêreld nie, kom jy agter dat gelowiges, ongeag van watter gemeente hulle is en wat hulle agtergrond is, sukkel min of meer met dieselfde tipe goeie. En dat ek redelik oortuig is dat hierdie gemeente sonder dat ek u nou ken die kans goed is, dat dit waarmee al die ander sikkel, jy ook sikkel. Hoe is die? Nou, ek is of in die kool, of ek is ongelooflik arrogant. Nee, ek wonder wat sal dit wees. Jy moet self besluit. So ek wil hee, jy moet saam met my blaai so lang in die bybels, asjeblief na Matthäus 18. Ek wil my net daar oopmaak. Vader, baie dankie vir die geleentheid. Vader, Ons begeerte in ons harte is dit. Ons wil Jesus sien. Wil jy ons oë oopmaak? Oë van ons harte oopmaak om Jesus in ons midde te sien, sy karakter te verstaan sodat ons kan lewe. Kan lewe in ons lewe, in ons verhoudinge, in ons gesinne, of ons werk. Dit is so nodig om uit U te lewe. In U leef ons, beweeg ons, voer ons se bestaan breek U vir ons die woord oop nou, Vader, in Jesus se naam. Amen. Goed, nou die naweek kon ek nou 'n bietjie gesels met die skole. Ek sien iets van die tieners hier en wil ek net vir die tieners sê, julle weet dit nou nie, nê? Maar dis eintlik vir my 'n riller om met tieners te praat. Dit is Ek voel skoon geïntimideerd as ek aan die saal instap. Daai saal sit vol van die wêreld se slimstes en mooistes wat jy ooit kon dink. Sit hulle daar bymekaar, die wêreld se wyses is allemaal by mekaar in een saal. En het is nogals iets, want ek het die voorrecht om drie van die tieners in my huishouding te heen, my oudste sien is nou in matriek, en ehm, dan had ek een sien, en stand het acht, en een dochter, en, en stand het ses, en ek moet sê, daar was een tyd waar ek die slim ou was, en ek was die wijs ou, maar dit het lang kan verander, baie lang kan verander, en ek moes nou vrede daarmee maak, maar my pa bly ook op die erf, en ek weet nie of ek my verbeel nie, maar elke nou en dan, dink ek, ek dink, hy glimlach soos kalks. <laughs> ek weet nie, is dalk die waarheid. Ek weet ook nie of ek moet inlees in hy skalkse glimlachie, dat hy ook sê, kry vir jou. <laughs> kan het wees? <laughs> die tieners vergeet gewoonlik dat die ou mense wat so bekrompe is, was ook tieners. En ook so slim. Maar so loop ons allemaal die, die cyklus. Maar die, belangrike ding wat tieners verstaan is, want dis die tyd van hulle lewe, wat hulle verstaan is hoe belangrik is verhoudinge. Is geweldig belangrik. Hulle verstaan dit baie deeglik. En as ek met tieners praat daaroor of ek nou praat oor 'n verhouding met 'n meisie of met 'n ouetjie, maak nou nie saak nie. Hulle verstaan hierdie ding. Dis groot, dis massive, hierdie, hierdie. Dis waaroor dit gaan. Ons kom in eh, in die hoërskool daar nou sê hulle sal ek nie daar kom praat met die die kinders nie. Dan dink ek net wat ek nou net vir u gesê het, dink ek, ooh, as julle net weet, nê? Nee, dit is vir my 'n groot saak. Ek sê vir die onderwysers, kyk, kan julle my bietjie help? Uh, sê ja, hoe? Ek sê vra bietjie vir die kinders, vra wat pla hulle? Wat is aktueel in hulle lewe? Hulle moet dit neerskryf. En dan uh, dan stel ons dit nou so 'n kategorie op, dan weet ek dan wat se behoefte nou onder hulle en dan dan praat ek in dit in. Ten minste het ek dan onmiddellik hulle aandag want ek praat iets wat vir hulle belangrik is. En hulle stel toe, hele paar folio's kom terug met vraag, en hulle stel het in kategorieën op. En kategorie nummer 2 op hierdie lys, wat sou u sê was die belangrikste, die tweede belangrikste ding wat hulle graag oor wou weet. Tweede belangrikste ding, van een willerai. Nee, nee, nie verhoudings nie. Tweede belangrikste ding, laaste kans. As jy nie reg raai nie, preek ek vir 2 ure non-stop. Kom nou. Het julle vergeet? Dit was nie so lank terug nie, was julle ook daar? Tweede belangrikste ding, goed, kom dit dan. Tweede belangrikste ding, hulle wil weet oor seks en seksualiteit. Dit was die tweede belangrikste ding. Dit al klaar was my groot verrassing wat ek het gedoog het genoem met 1 wees. Dit was verseker my nommer 1 as ek dink terugdenk. Nee. Ek het gedog, dit gaan nommer 2 of nommer 1 wees. Dis dit nommer 2. Nommer 1 op die plek loshande nee met minute voor nommer 2. Nommer 1, wil jy raai wat dit is? Dit 'n willeraai. Ja, presies reg. Verhouding met die ouers. Weet jy wat vra hulle? Oom, hoe kan ek maak dat my pa my liefhet? Dis hulle nommer 1 vraag hoe kan ek maak dat my ouers na my sal luister? Dat ons harte weer bymekaar sal wees. Wat moet ek doen? Nommer 1. By uitstek, nê? Maak nie saak nie. Dit was vir my 'n gewellige groot verrassing. Dieners verstaan die konsep hiervan hoe belangrik dit is. En in die kerk van Jesus Christus weet ek nie of u dit of u dit verstaan nie of miskien al opgelet het nie en dit is dat die grootste behoefte binnen in die kerk van Jesus Christus is die vermoe van die gelovigis om mekaar te kan lief hee en in volwassen verhoudings met mekaar te kan staan. Dat het heeltemaal moendlik is om een gemeente te kry wat bruisend is in woord soos hierdie een, wat sterk onderleg het in lering in die skrifte soos hierdie een en dat glad nie weet om met mekaar oor die weg te kom nie. Dat het moendlik is dat mense hier kan sit ver oggend in hierdie diens en mekaar nie kan verdra nie. Dat dit moontlik is. Ek gaan nou nie vra jy moet hande opsteek of dit waar is nie, dit sal 'n ding wees. Hæ? Huh? Miskien is dit 'n goeie ding wees, ek weet nie. Maar dat dit moontlik is. Dat dit moontlik is dat hier gesinne ver oggend sit of dalk nou luister oor die uitsending waar die harte van die pa en die kinders nie by mekaar is nie. Maar hulle ken nie woord. Hulle is onderleg en al hierdie dinge. Hulle is bruisende getuienis na buite. Maar die man en die vrou sit ver oggend hierso en daar's duistere dinge tussen hulle. Liefdeloosehede, groot dinge wat krap en hulle harte is nie by mekaar nie. En weet jy wat is verder die groot ding wat my nou nog as omkant vang? Dat dit moontlik kan wees dat hierdie goed waar is in my lewe en dat ek in 'n die diens kan sit soos hierdie ver oggend en dit pla my nie eers nie. Dat dit moontlik is dat ek hier kan staan en sing Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, have your way in me. En dit val my nie eers op dat God se weg is die herstel van verhoudinge en dat die situasie tussen my en my vrou is waarskynlik 'n gruwel voor die Here omdat ons harte nie by mekaar is. Dit val my nie op nie. Dat ek het nou net kerk toe gekom het en dalk vir die persone wat my help daar by die huis iets toegesnou wat so ongelooflik selfsugtig en liefdeloos was dat dit my nie eers pla nie. Ek kan nie glo nie. Hoe weet ek dit? Dit inside info. Ja. Ek het. Hier staan hy. Bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. Dat dit moontlik is dat ek dink ek weet wat is vir God belangrik en nie weet nie. Nou wat is vir God belangrijk? Kom ons sê dit net vinnig, voordat ons na die skrif gaan kyk, want het staan alles daar, jy sien? Maar ek berei jy nou net voor. Wat is vir God belangrijk? Hoe kom het Jezus aarde toegekom? As baie manier om dit te antwoord, ons het nou met die manne en die vrouwe die selle ding gesel. As baie manier om het te sê, en sal waarschijnlijk alles recht wees. Alles wat hy sê gaan recht wees. Maar hier is een manier om het te sê. Is Jezus, die Seen van die levende God, het aarde toegekom om verhoudinge te te kom herstel. My en die Vader, my met myself, en met die mense om my. Toe hulle vir Jezus op een stadium vraag, ons het nie baie tyd nie, 50 woorde of minder, vertel vir ons gauw gauw, wat is die kern, wat is die belangrikste wat van die evangelie, wat is op Gods hart, wat is die belangrikste, toe sê hy, jy weet, jy weet wat hy gesê, jy met die Heere jou God lief hee, met jou hele hart, jou siel en jou verstand en alles, jou naaste lief hee, soos jouself, dat is het, dat is het, einde van die preek, klaar. Dis die belangrikste, dis, dis, dis die focus van God, dis God sy nommer 1 prioriteit en die realiteit is dat as dit nie my nommer 1 prioriteit is nie, al is ek gees vervuld, al functioneer ek in die gaves, al preek ek, al is ek die dominee of die pastoor of wat ook al, dan is ek deel van God se probleem. As dit nie deel is van my prioriteite nie. As verhoudinge nie absoluut my nommer 1 prioriteit is nie, as ek deel van dit waaraan die hele wêreld lê. Waaraan lê die hele wêreld? Waar? Wat is die groot ding wat die hele wereld laat lei? Die slim mense sê, die sekulare ons nie eers die ouwens in die kerk nie. Die slim ouwens sê, hulle sê, minimum van 85% van die wereldse probleme is verhoudingsprobleme. Minimum. Ons kan self sê 100% van die wereldse eh, uh, probleme is verhoudingsprobleme. Wat is skinner? Anders as liefdeloose, onvolwasse verhoudinge. Wat is kapings? Kapings? anders te as liefdeloose onvolwasse verhoudinge, verkrachtings, moord, roof. Wat is al hierdie goeders, al hierdie dinge, bitterheid, al hierdie gaga goede waarvan die skrif praat? Anders te as liefdeloose onvolwasse verhoudinge. Johannes skryf in 1 Johannes 4 vers 7. Skryf mooi, hy begin so mooi, jou vertaling sê, geliefdes, die Engels sê, beloved, is nie mooi nie? Hy praat van die mede, mede geloviges, ek is seker, mens voel nie aldag dat die mede geloviges een beloved nie, he? maar hy skryf, beloved, geliefdes, laat ons mekaar lief hee, want die liefde is uit God, en elkien wat lief het, is uit God gebore, maar Rikard het nodig om te erken, dat het nie sy nommer 1 prioriteit is nie, en ek kan u nou vergas, met voorbeeld op voorbeeld, van wat sy piesang ek eindelijk is, en ek het dit nou probeer hier met die manne en die vrouwe, en ek sien net, hulle skit hulle kop, en hulle dink, waarvoor het hierdie ou met ons kom praat, kyk wat sy milie is hy, Jy kan die vlees en die selfsichtigheid nie glo wat ek in my eie lewe ontdek teenoor my vrou byvoorbeeld of my kinders daar's 7 biljoen mense op aarde 3.5 biljoen van hulle teoreties is vrouens kom ons speel speel nou ek weet nie of dit reg is nie met speel speel nou nê nee. 3.5 biljoen is vroue uit daai 3.5 biljoen vroue het ek een vrou gekies een net een een om my hele lewe mee te deel en weet jy wat dat met daai een vrou uit 3.5 biljoen vroue kan ek nie eers van die een vrou sê, ek is jammer, ek was verkeerd nie. Dat ek het te veel trots uit in my om te sê, jy is recht, ek is verkeerd, vergewe my, ek het jou seer gemaakt, ek was selfsichtig en liefdeloos. Ek kan het nie sê nie. Ek is te geestelik. He? Ek is te geleerd. Kan jy het geloo? Kan jy my nie jammer nie? sê jy nie daar in jou sitplek Here wees om genadig nie? Kan jy dit dink? Kan jy dit dink dat my seun, dat my seun op my lang tone trap en dat my seun my 'n vent, skus ek het nou vergeet wat Afrikaans vir vent. Uh wat is dit? Help gou. Ag goed. 'n Vent. Dink dit is in die HAT die Afrikaans. Aanstoot gee my seun gee my aanstoot dat ek my seun, my seun, myne, my vlees en bloed. Ek is in die bediening ek is in die bediening, my seun gee my aanstoot, weet jy wat doen ek, ek snu hom af, wap, net so, en ek geniet het, dink vat so, jong milie, wat, is erg, gaan jylle nie kwaad raak vir Jan het en my laat preek vir ochend nie, sê jys, like, wat sy vleeslik hou is hierdie, is daar miskien, een moendlikheid, dat jy, dat jy, met dieselfde ding in jou boesem sit. Dalk net. Is dit dalk waar dat my vriend Jaco in Vredendal se getuienis ook joune is? Dis vra, nê? Nee, Dis vra. Ons moet nou na die skrif kyk. Ek gaan nou so. My vriend Jaco, ek kan nou nie dou vir wie dit hier naweek nou, vertel nie, maar gaan dit nou weer vertel. Ek vra vir hom as 'n voorbeeld. Ons sit in 'n klein groepie. Ek sê uh Jaco, sê vir my, Het jy al gehoor, ons moet vergewe? Ja, sê jy? Sê, het jy al meer as sê nou maar vijf preke gehoor, ouwer? Jep. Het jy al boeken gelees, ouwer? Ja, ja, het al boeken gelees. Goed. Het jy al conferenties bijgewoon waar die saak aangesprek is? Hmm, ja, ja, het dit ook gedoen. Het jy al op televisie enig iets gesien, in een fliek, in een preek, enig iets, uh, eh, enig iets oor vergifnis die belangrikheid daarvan? Ja. Ja, ja, het, het. Een kassette, CD's, enig iets geluid? Ja, ja, het dit ook gedoen. Ek sê, weet jy wat Jezus sê oor vergifnis? Ja, hy weet. Weet jy hoe belangrijk dit vir God is? Ja, hy weet. Sê, is daar iemand in jou leven wat jy nog nie vergewe het? Ja, sê hy. Is dit dalk met jou ook so? Jy sien, Die getuinis van een gelovige is direct gekoppel aan een baie belangrike saak. En jylle kan nou na die tyd met Jan nou bykie meer daar oor gesels, maar weet jy wat beteken een disciple? Een disciple beteken, dis een naloper. Hy doen wat sy meester doen. Dis wat hy doen. Ek kan nie my 'n disipel of 'n naloper noem as ek nie in die voetspore van geregtigheid wandel nie. Kan nie. Ek kan nie my eie spoor trap nie en sê ek is 'n navolger nie. Dit is nie waar nie. Wees dan liewerste eerlik en sê nee, ek is nie as wat ek sê ek is. Nou sê Jesus, maar as jy my 'n naloper is van my, dan moet jy doen wat ek gedoen het en ons almal sê ja, Here, natuurlijk wil ons doen wat hy gedoen het, en ek sien hier in my achterkop, sien ek hoe staan die mense uit die doodheid op, nee, en kom sien en daar by my huis aan en sê, so, uh, hello, this guy was really dead, you know, ek sê, yes, glory be to God, oog en, eh? sien jy dit ook? Ek sien hoe ek dier die hospitaal loop en vir die mense bid of oor hulle praat en hulle staan op en my skade wie val oor dit wat Jesus gedoen het, dit doen ek. Nee, sien ek dalk, ek weet nie of jy dit sien nie. Ek weet nie wat jy sien nie. Wat toe ek jonk was, het hulle vir my altyd gesê, "O, oh, jy gaan die kop wees en nie die stert nie." En dis net wat my vlees wou hoor. Ha, wat sou ek maar nog altyd gewees het. En ek het nie verstaan wat is God se pad regtig nie. Ek nie dit verstaan nie. Dat Jesus sê in Matteus 5, hy sê, "Julle groet net die wat julle groet, wat besonder doen julle?" Julle doen goed net dat die wat aan julle goed doen, wat besonder doen julle? Hy sê seën die wat julle vervolg en julle beskinder en beledig en sleg van julle praat. En nou gaan hy aan, hy praat, hy praat. Dit is wat een skok vir die mense om te hoor, dat Jezus dit kan sê. Dit is een skok tot vandag toe nog. Want as ek vandag die skrifie aanhaal, dan sê die mense vir my, ja, maar in Jezus' tyd was daar nie taxibesteeders nie. Dit is een skok, bly een skok. Of Julius Malema was hy daar nie. Ja, maar jou vrou was nie verkracht nie. Ernstiger is nie by jou ingebreek en jou kinders is nie getraumatiseer nie. Om te sê dat as daar iets regtig my gebeur dan kan ons kanselleer wat Jesus sê voor die voet. Dit maak nie meer saak nie. En Jesus sê jy mis dit. Jy mis wat vir God belangrik is. En ek moet op 'n plek kom waar ek net sê Here, ai. Dis waar van my, dis waar van my. En hierdie ontdekking in Matteus 18 wat ek nou graag vir julle lees, was ongelooflike wekroep in my lewe om net te verstaan, waarop concentreer God, wat is vir hom belangrijk, en as hy vandag na hierdie gemeente kyk, wat, waarna kyk hy, wat concentreer hy, wat, wat wil hy sien, wat is vir hom belangrijk hier tussen die banke en die rye, en wanneer ons hier uitstap en ons gesels, wat is vir hom belangrijk, Matthies 18 vers 15, lees so, en as jou broeder ten jou sondig, gaan bestraf om tussen jou en om alleen, As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee met jou saam, so dat in die mond van twee of drie getuienis elke woord kan vaststaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voor waar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as twee van julle, saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my vader wat in die hemel is, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Betuike verstaan ons nie lekker die versies hier nie, maar Petrus het dit baie duidelik verstaan, want in vers 21 staan daar, toe kom Petrus en sê, Heere, hoeveel keer moet ek iemand vergewe? So is baie duidelik dat dit wat Jesus nou daar gesê het, het alles te doen met verhoudinge, en hier gaan ons nou, is hier recht vir die skrifgedeelte. Nou, Die hele Matthäus 18, concentreer Jezus op een ding, namelijk die herstel van verhoudinge. En hoe belangrijk is die herstel van verhoudinge vir God? Dat het prima is, dat ek nie kan sê, ek is een disciple en een navolger van Christus, terwijl ek in gebroken verhoudinge wandel, en selfs weier om te versoen nie. En hier kom Jezus op een baie belangrike punt af, hy sê, sou dit gebeur? Sou dit gebeur? Die vraag is, kan dit gebeur? Sou dit gebeur, dat in een gemeente soos hierdie, twee geloviges, mekaar aanstoot gee, en die een sondig ten die ander een. Kan dit gebeur? Het dit al hier gebeur? Nou, sou dit gebeur, onmiddellik is die eerste reaksie, wanneer iemand ten jou sondig, my eerste reaksie, ek weet nie wat is jou nou nie, my eerste reaksie is, ek sluit my hart vir hom onmiddellik toe, kaplaks, snu hem af, Dis wat ek doen. Ek onttrek. Ek doen dit ook met my vrou, sy wonderlike wapen, dit werk soos bom. Jy bly vriendelik. <laughs> Môre my hart is so koud soos 'n klip. Ken julle dit? Kom in die kerk en môre broeder. So. Ken jy dit? Kyk my gesig. <laughs> Hallo. Gebeur dit met ons? Ja. God sê, ek kan nie my hart afsny nie. Ek kan dit nie doen nie kan dit nie doen nie. Dis die prys wat Jesus betaal het sodat ons harte by mekaar kan wees, sodat die harte van die vaders en die kinders by mekaar kan wees. Ek kan dit nie bekostig om 'n streep deur iemand te trek nie. Kan ek dit regverdig as ek 'n streep trek? O ja, o ja, ek doen dit ook. Ek doen dit ook. Ek sal vir jou sê, jy weet nie wat het hy in my gedoen nie. Jy weet nie hoe hy my beskinder en beswadder en belieg en stories oor my versprei nie. Jy verstaan nie dit nie. En dit kan dalk werk met jou, maar dit gaan nie werk met God nie. Dit gaan nie werk nie. God sê jy kan dit nie bekostig nie. Rekord want ek het nie 'n streep deur jou getrek nie want as ek moes, as ek 'n streep deur jou moes trek, was jy verlore vir ewig en ek het nie 'n streep deur jou getrek nie. En dit staan in Matteus 18 alles wat ek nou vir u vertel. En omdat ek nie 'n streep deur jou trek nie, durf jy nie 'n streep deur enige iemand te trek nie nooit nie. Nooit nie, kan dit nie bekostig nie. Nou nou wil Jesus hierdie belangrike ding vir die disippels verduidelik wetende, wetende dat die worstelstryd in hulle midde wat hulle hiermee het, net soos jy en ek vandag. 'n Geweldige stryd hiermee. Nou sê as jou broer teen jou sondig, moenie jou hart afsny nie want dit is die natuurlike tendens. Hoekom sny jy jou hart af? Want jy verdedig jouself. Jy wil nie weer seer kry nie. Wil jy dit weer seer kry? Nee, ons hou nie daarvan nie. Sê maar die afsny is nie die antwoord nie. Dis nie God se pad nie. So wat jy doen is jy gaan na hom toe, jy gaan na jou broer toe en jy sê vir hom, ja, yeah, um, ek gaan nou Jan as een voorbeeld gebruik, want ek moet nou naam gebruik, en ek gebruik, bang ek gebruik iemand anders in, en denk jylle, ons het oor jou geskinder of iets. Nee, het gebeur makkelijk. So kom en sê, Jan, nou gaan ek na Jan toe, en ek sê, Jan, ja, um, kan ek met jou praat net gegaan? Ja, so, maar uh, alleen, Jesus sê, doen het alleen, eerste keer, beskerm hom, dek hom toe, moet hom nou nie blootstel nie. Moenie wag tot ons praise and worship het en daar's 'n stilte tussen twee lofprys en 'n liedering kom jy vorentoe want jy het 'n woord van die Here en vat die mikrofoon en sê, "Uh Jan, die Here het my oortuig dat jy gesondig is. Moenie dit doen nie. Moenie stupid wees nie." Wat dink jy doen jy? Jesus werk nie so nie. Jesus werk nie so nie. En as jy woord ontvang het dat Jesus gesê het jy moet 'n streep deur iemand trek, was dit verseker nie Jesus nie. Kan jy nou al vertel, daar bestaan nie sulke bedienings nie. Streep deur trek bedienings nie. Dit is die bediening van versoening gegee. Daar's geen ander bediening nie. So nou wat ek doen is ek gaan alleen na Jan toe en ek sê vir hom, "Ja, Jan, daai grappie wat jy nou nou vertel het. Ja, sien, dit het, dit het my regtig seer gemaak." Nou, ek probeer die woordjie bestraffing vir u verduidelik. As staan gaan gaan bestraf hom. Ek probeer nou dit vir u verduidelik. Nou vir hom sê, "Jy het jy het my nou seer gemaak." Nou die interessante ding net van die storieetjie, nê, nee, net om vir 'n gelowige te sê, "Ek het seer gekry." 'n disipel van Jesus vat dit onmiddellik kop toe. Onmiddellik. Dit is vir hom verskriklik belangrik, nê, nee, as hy hoor dat sy dade en aksies het iemand anderste seer gemaak. Hy vat dit nie ligtelik nie. 'n Disipel doen dit nie. Nooit nie. Hy's nie meer in die besigheid van bloei en verwoes nie. Is nie meer nie. Hy's in die besigheid van herstel en versoen. Dis waar hy is. En as hy hoor, as hy hoor dat iets wat hy gedoen het, iets wat hy gesê het, het een ander ou laat bloei, vat geweldig ernstig op. Dis nie sommer net, ja, maar jy moet rechtkom, dit was my stijl, dit was my stijl. Jy kom vertel my van iets wat ek mee, ek sê, wie wat, wie wat, jy is onvolwassen, ongeestelik, jy verstaan en jy moet rechtkom. Dis altyd jy, want ek is so ongelooflik slim, het jy dit achtergekom? So ongelooflik wees, weet alles, huh? ongelooflik volwassen, is altyd die ander mense wat moet rechtkom, is nooit drie keer die, verstommend. Sy my arme vrou, die eerste huweliksjaar het gebloei. Sy, um, sy het nie geweet, sy het so slim ou getrou nie. Maar sy het het baie vinnig achtergekom. Baie, baie vinnig. Vertel jy storiekie. Ek krij een vriend kon vertel my, daar in Vriendal, hy sê, die pastoor van een ander dorp, weet jy dat hierdie ou het ongelooflik aanstoot in jou geneem? Ek sê, sê nou maar sy naam is Piet, nie? Ek sê, Piet! <laughs> Nooit, man. Onmoontlik. Kan nie wees nie. Is nie hè? Hy het. Hy is nie lekker met jou nie. Ek sê nee, man, ek ken hom. Dis nie waar nie. Maar ek sal hom anyway net bel. Want ek het toe nou net hierdie ding gelees. Hoor hoe belangrik is dit vir Jesus. Bel hom. <laughs> Hallo Piet. Ja. Is dan nou nie glo nie wat ek hoor nie. Ah, ek hoor iemand sê jy het aanstoot geneem, maar jy kan jy glo, jy weet. Hy sê Ja, ek het. Ek skrik my in 'n bloedgroep in wat nie myne is. Nee, ongel ek skrik reg, ek het glad nie verwag. Ek sê, "O, jetjie." Nou wil my nou wil my vlees opstaan. Weet my vlees wil opstaan en onmiddellike houding ontwikkel. Ek weet jy's nie so nie. Maar ek is. En ek dink nee, nee, nee, nee. Ek ek moet hom gaan sien onmiddellik. Hy het my nou verwittig. Ek het hom aanstoot gegee. Ek kan nie dit daar los nie. So ek klim op my motorfiets. Ek het 'n Harley Davidson gehad. Weet julle wat 'n Harley Davidson is? Weet julle? Dis 'n Wuka 110 met 'n mandjie voor. Wat so wip wip wip wip sy meer as 40 ry. Jep. Ek het hom, sit hom op. Helm met ah, die hoeks full face ook, hoor. Full face. Gat ons. Nee. Eh, terwyl ek ry, dink ek, wat gaan ek sê? Want dis 'n konflik situasie. Ooh, my vlees en ek dink ek my regverdig en ek my net bietjie 'n beter lig stel. Ek is doodsekerheid dit misverstaan. Nou het ek hierdie ding, gaan ek. Da, da, da, da, da, da, da. Nou so halfpad soontoe gelukkig, want hy ry stadig, so ek het baie tyd om te dink. Uh, op pad soontoe dink ek, ja, "Rieker, dis nie jou aanslag nie. Dis nie die aanslag nie. Dis nie die aanslag nie. Moenie jou vlees enigsins inspraak gee in hierdie situasie nie. Die aanslag is die man het seer gekry. Dis die punt. Die punt, maak nie saak of dit 'n misverstand is nie. Hy het seer gekry. En as 'n disipel van Jesus is dit die belangrikste ding om genesing nou daar te bedien. Nie 'n argument nie, nie 'n verduideliking nie, 'n genesing. Gaan nou vir sê vir hoe werk genesing wat jy verstaan het. Dis net die moeilike ding vir die vlees om te sluk. Dis die groot ding. So hier kom ek uiteindelik by hom aan. Klim van my Harley Davidson af sit die helm op die spieël soos ek al gesien het die ouens met die groot motorfietsie doen. Sit hom daar op. Klop in sy deur kom in, hy is ooglopend senuweeachtig. Want as 'n potensiële konfliksituasie, hier kan nou woorde val, hier kan nou dinge gebeur, hier kan nou hier kan nou gesindhede manifesteer. En hy gaan sit in sy studeerkamer, hy sit agter sy lesenaar. Hoe weet ek hier's 'n ding. En ek sê oh, Piet sien hom as hy nou. Ek sê Piet, uh, uh, wat is fout? Hy vertel my. Grappie wat ek vertel het eendag. Ongelooflik diep aanstoot gegee. Kan nie glo nie. En nee, hy terwyl hy so praat dink ek <laughs> ja, ek kon nou die grap weer dit heeltemal verkeerd verstaan. Hoe vlug is my vlees en nou is ek nie skuldig nie. sien? Vlug. Ah, toe maar toe maar geen praat plek en nou vertel hy net vir hom dat dit heeltemal verkeerd verstaan hy se familie. Dis nie Jesus se pad nie. Dis nie Jesus se pad nie en ek dink nee moenie moenie dit doen hier Richard. Los die argument, se doodstil en hy praat klaar. Toe hy klaar is, besef ek nou. Uh nou sit my oomblik. Nou gaan my hart openbaar word voor hierdie man, voor myself soos wat dit voor God openbaar is. Wat gaan hier binne aan? En ek sê, Piet, ek wil net iets vir jou sê. Ek gaan nou vir jou iets vra. Ek gaan nie vir jou vra, ek gaan nie sê jammer nie want ek het nie 'n glas koeldrank omgestamp nie. Dis wanneer jy jammer sê. Ek het nie nodig om jammer te sê nie. Ek het nodig om te vra, sal jy my asseblief vergewe? Nou, ek het jou seer gemaak en ek, dit was 'n onvolwasse grappie. Dit was onbesonde. Ek het gedog ek's oulik en snaaks en dit was nie. En ek het jou seer gemaak. Sal jy my asseblief asseblief. Ek is so lief vir jou en ek eer jou. Sal jy my asseblief vergewe? Die enigste ding wat dit gaan weier is my trotsheid, weet jy dit? En dis hoekom God dit weerstaan. Dis hoekom trots so walglik voor God is want ek is te goed en te slim en te geestelik om te sê vergewe my. En ek kleer dit in met allerlei twak terwyl dit my trots het is en my vlees is. En hierdie man sit daar en ek kan sien hoe word hy bewoe agter daai lesenaar. En hy kom om, hy sê hy sit so rukkie, maar hy is hy is, is bewoe. Want dit is 'n diep hart saak en God gee om, hy gee om oor die harte van die mense. Hy het nie 'n houding van jy moet net regkom nie. Dis nie sy houding nie nooit nie. En hy ou sê hy sit so hy sê Ek vergewe jou. En hy staan op. Hy staan op. Toe hy opstaan, staan ek ook op en ons kom mekaar in ons druk. Nê. Nee, hy druk my, hy druk my styf vas. Dis 'n groot ou. Eh, ek voel hom my asem. En in hy druk terwyl ons daar staan. Weet jy wat beleef ons? Weet jy wat beleef ons? Die heerlikheid van God beleef het nie in ons argumente en ons intellect nie. Ons beleef het in die oomlik waar hierdie twee siele en harte versoen met mekaar. Want weet jy wat staan in Matthäus 18? Jy het nou net gehoor, ons, ons lees het net altyd verkeerd. Maar in die context staan daar waar twee of drie in my naam vergader ter versoening. Daar is ek in jylle midde. Dis wat daar staan. Ons sê mos wat 2 of 3 in sy naam vergader, maar ek kan nie vertel ek het al hoeveel keer gesien waar gelowiges 2 of 3 in sy naam vergader en Jesus is nie daar nie. Daar's die ongelooflikste bitterheid en vleeslikhede en wysheid wat nie van bo is nie, maar wat aards natuurlik en duiwels is en Jesus is nie daar nie. Maar wanneer daai broeders hulle verneder voor mekaar en sê my broer ek is so jammer vergewe my kan ek met jou versoen kan ek regmaak ek het teen jou gesondig dan is daar geweldige krag en heerlikheid en jy ek sê sommer partyker vir die kinders jy ruik eintlik die teenwoordigheid van die Here die aroma van die Here jy weet hy's daar en dis waarna ons harte so smag lê in die nagte wakker en huil oor die gebroke verhoudinge in die lewe nie Is dit nie die ding wat jou maag sere gee en jou woedend maak en voel depressief en neerslachtig en voel jou leven is niks werd nie? Ongeacht al die woord wat jy ontvang, is die gebroken verhouding in jou leven die grootste las wat jy dra en Jezus sê, dis hoe kom ek gekom, het ek het gekom om die mieren wat stikkend is te herstel, maar jy gaan die pad met loop wat ek vir jou aanduid en Jezus duid die pad aan. Hy sê vir sy disciples, Hy sê Jesus sê verder en nou, nou kom ons veronderstel, jy kom na daai man toe en jy sê vir my broer, jy het my hart laat bloei, ek het seer gekry, daai storie wat jy versprei het, dit was liefdeloos. Ek sit nou die dag in so 'n situasie waar iemand aanstoot neem oor my en dit gebeur en dit lyk vir my baie, ek sal die tweede storie daaroor wat ek vertel. Maar uh, iemand kry aanstoot en toe gaan vertel hulle nie vir my nie, hulle gaan vertel vir ander mense. Dit is so ongelooflik liefdeloos. Jy kan nie glo nie, dit is so anti-Jesus. Jy doen nie dit nie. Uh, en ons doen dit beteken, ons gaan ons na die groepe toe en sê, ja, my broeder wil jy net saam bid, is net, jy weet, Rikert, net iets oor wat Rikert gedoen het in my leven, ek het net gebed nodig. Dit is massieve professionele skinder. Dit is so liefdeloos, dit is so onwijs, weet jy wat sê, verskoor my, ek is nou bykie op een eh, ding hier, jy kan nou sien, ek raak nou al vieriger, nee, ek raak nou, maar, Weet jy dat die twee riglyne in 'n gelowige se lewe, want dit gaan mos alles oor Jesus, die twee riglyne in 'n gelowige se lewe is, dit wat ek doen is dit wys en is dit liefdevol. Dis die twee riglyne want as ek 'n nee kry enige een van daai twee, moet ek dit nie doen nie. Moet ek dit nie sê nie. Die grappie wat ek hier wil vertel, is dit wys en is dit liefdevol. Die ding wat ek nou vir my vrou wil sê, is dit wys, is dit liefdevol. Hoeveel manne maak 'n grappie oor sy vrou se gewig? in 'n groep waar ander mense by is. Dit is ongelooflik onwys en ongelooflik onliefdevol. En dan lag die vrou maar uit blote polaitheid uit. <laughs> en die res ook, hulle is almal gelowig. Dit is almal gelowig as dit hulle wedergebore. Maar dis nie Jesus nie. Jesus doen nie dit nie. Jesus is wyse liefdevol en volwasse, hy doen nie dit nie. En daar's net een ambisie in my hele ganse lewe. My een ambisie is ek wil soos Jesus wees. Paulus sê, ek gooi alles weg. Daar's ek ryk met ryk hals en 'n verlange. Strek ek my uit nog meer en nog meer en nog meer. Dis my ambisie. Dis die behoefte van hierdie wêreld. As Mahatma Gandhi gesê het, I like your Christ, but I don't like your Christians. You are so unlike your Christ. Waarna het hy verwys? Net na hierdie een ding, nie die way hoe ons sing of ons hare kam of aantrek kerk toe nie. Net na hierdie een ding. Ons weet nie hoe lief te hê nie, maar Jesus weet. En hier lê die ding. Nou sê Jesus, dit is so belangrik dat ek na hierdie broer toe gaan en uh, en en sê ek het gebloei. Nou nou luister hy nie. Hy ag dit nie belangrik nie. Hy het allerlei nee nee eh, eh, nee houdings. Nou hy's duidelik op die verkeerde pad. Dis duidelik nie die hart van 'n disipel nie. Dis duidelik nie die gees van Christus nie. Jesus sê maar hou aan. Hou aan. Gaan weer gaan weer, dit is so belangrijk vir God, gaan weer, herhaaldelik met implikaties, nie net een keer nie, met herhaling, as jy, as jy nog nie luister nie, as jy vers verder, maar as jy nie luister nie, vers 16, neem nog een of twee saam, nog mense saam, hoekom neem ek nog mense saam, met hulle getuig, saam, hier kom ek aan, ek kies die kant nie, ek sê net, broers, ek gaan die kant kies nie, jylle argument nie, al wat ek sê is, dit wat hier gebeur is nie Jesus nie, dit is nie Jesus nie, ons loop hier die pad nie, Ons wil die pad van Christus loop, niks anders nie. Sien, dis die getuienis wat uitkom, dis nie Jesus nie. In 1 Korintiërs sê sê Paulus sleep julle wragtig mekaar hof toe. Julle wat gelowig is. Is jy hoekom laat jy nie liewers die minste in die gemeente sit oor die saak nie? Wat moet die minste in die gemeente doen? Dis maklik. Die minste in die gemeente, die jongste. Die jongste wat nou by Jesus is, hoe gaan hulle inspraak? Dis maklik. Wat moet hulle inspraak lewer oor wie's reg en wie's verkeerd? Nee, hulle sê net hierdie saak is Jesus of is nie Jesus nie dis Christus of nie. En die oomblik wanneer 'n disipel hoor maar sy houding en sy aksies is nie Jesus nie. Daar's niks wat hom so in die bek ruk soos dit nie. In die hart ruk. Niks soos dit. Want dis sy absolute lewe is Christus. So nou nou nou gaan Jesus aan. Jesus gaan aan. Hy sê en as hy nog steeds nie luister nie, gaan na die gemeente toe. Want die gemeente is die gemeenskap van verzoening. Laat die gemeente sê, broers, jylle kan nie so leef nie, dalk sit die mense nou volgende, ek weet nie. Sê, broers en sisters, jylle kan nie so leef nie. Ons getuienis is een klug as ons so lewe. Jy kan nou maar sê net wat jy wil uit die bybel uit. Maar as jou hart nie by mekaar is nie, en jy trek een streep door iemand vir wie Jesus gesterf het, is jy nie in die kant van Christus nie, Jy lewe nie die wysheid van bo in Jakobus 3 wat eerste rein is en dan vrede liewend en dan vredevol of vriendelik staan daar. Geseglik sê die ou vertaling. Jy leef nie daai uit nie. Nou sê Jesus, hy verduidelik Jesus aan, hy die hele proses, nê, nee, met implikasie is dat dit herhaaldelik is daar 'n poging om die twee mense te versoen. As dit nie gebeur nie, na hoeveelste pogings, dan is dit een ding duidelik sê Jesus. Een ding is duidelik net op hierdie klein saakie. Die feit dat ek of nou in my voorbeeld het ek nou vir Jan gebruik sê nou maar dat Jan nie wil versoen nie. Die feit dat hy hom hard gebak hou en sy hart soos 'n klip hou net daai een klein dingetjie sê Jesus nadat hy by herhaling nie wil bekeer nie. Wys hoor hier. Jesus se woorde is 'n bewys dat hy nie deel is van die heiliges van God en sê Jezus, moet die gemeente om ag, as een tollenaar en een heiden. Tollenaar en heiden is iemand wat nie deel het, nie erfdeel het onder die heiliges nie. Op grond van die feit dat hy nie wil versoen nie, dis hoe ons weet. Hoe, hoe het Jezus gesê, gaan die wereld weet dat ons disciples is, weet, jy weet ons, nee. Hoe het hy gesê? An, en jylle liefde vir mekaar. Hoe gaan hulle weet, jylle is nie deel van Jezus' disciples nie? aan die afwesigheid van liefde onder mekaar. Dis julle sal weet. En hier is die krisis. Die krisis is, is hier iemand in hierdie gebou wat nie aangespreek word deur hierdie woord nie? Nee. Nie ene nie. Selfs nie ene nie. Nee stellig nie. Niemand nie. Ons is dis ons almal se krisis. Hierdie een. En Jesus sê die wonderlike ding is waar wat, nou sê hy, ek wil nou nie daar oor uitbrein, ek gaan het net noem, jylle kan miskien later daar praat, of Jan kan het bevestig of weer lee, maar daar staan, wat ons bind op aarde is gebonden in die hemel, in die Grieks is die woordkie so prachtig, hy sê, wat bindend is op aarde, is bindend in die hemel, weet nie wat beteken dit, wanneer die gemeente dit as bindend ag, wanneer ons allemaal sê, ja, op grond van Jan Brandse getuinis, dat hy nie wil versoen nie, kan ons allemaal getuig, dat hy nie deel is, van die heiliges van God nie, hy is nie deel van die gesin van God nie. Sê dis bindend, ons maak dit bindend hier, ons almal, ons kan sien sy getuienis is 'n klug. Dis nie waar nie, hy behoort nie hier nie. Dis bindend ook in die hemel, sê Jesus. Dis so kragtig en so sterk en so akkiet, want waar twee of drie saamkom, waar mense saam staan oor enige iets, oor verzoening, doen God dit. En Petrus sê, "Wow, Here Jesus, kan dit waar wees alles wat U sê?" hoeveel keer sal ek my broer een dag vergewe tot 7 maal? Jy ken die rest van die story. Nou, nou is die waarheid net dit. Of die kern, sal ons sê. Is hoe staan ek nou voor Jesus? Ek het nou klaar verklap, dat het is nie my nummer 1 prioriteit. Dit is nie my nou nie. Hmm, dit is verseker nooit die vlees sy nummer 1 prioriteit. Maar dit is verseker die geest in. En as ek nou vanoggend hier staan, jy moet nou sien. Dit is 'n dringende woord oor my naloopskap van Jesus. Dat ek nie met argwaan en arrogansie kan sit en mense afskryf. Strepe deur hulle trek. Hulle waarde vernietig net omdat hy voor my ingery het. Kan nie glo. Kan nie glo dat wanneer 'n man in 'n taxi voor my inry. Nee, noem ek hom onder andere 'n Bobbejaan en 'n blikskorrel, maar nie daai weergawe nie. Ek tas sy waarde aan tot in die grond en weet jy hoekom? Want hierdie klein twak het dit gewaag om voor luister my in te ry. Milly Ek ry saam met 'n familielid. Hy's 'n goedheid self. Hy's ongelooflik. Ongelooflik mooi. O, oh, hy doen hy doen alles vir die lewe in die in samelewing. En ons ry so en hier kom 'n man aan. Toevallig 'n swart man. En dit lyk asof die man hom nie gaan plek gee om in te gaan in sy in sy baan nie. En skielik ontplof my familielid. En hy sê: "Nou moet ek sensor. Maar ek gaan die res sê." Hy sê jou blikskorrel. Maar het nou nie dit gesê kan ek kan nou nie sê wat het hy gesê nie, maar is nie wat hy dink nie. Hy sê jou blikskorrel. Ek skiet jou vrek. Regtig? En as wat in my hart sit, nog al die tyd pop uit soos 'n kirkprop. Wat pop uit in jou hart en myne? As Julius Malema op die TV verskyn byvoorbeeld. Hm? Wat pop uit? Wat pop uit as jy die ou sien in die kerk wat jy nie graag wil sien nie of iemand sê iets wat jou nie aanstaan nie? Wat pop uit? Dis wat God sien. En die kern en die issue vandag is dit. My liefste broeders en susters in Jesus. In die gemeente waar ek vandaan kom is dit die grootste krisis. Of hierdie oomblik wat ons praat, is dit die grootste krisis. Ons probeer geestelik klink en sê hoe ons God onderskei terwyl ons nie kan onderskei dat ons liefdeloosheid en selfsugtigheid teenoor hierdie ander persoon is 'n gruwel vir God nie en die Heilige Gees roep ons tot bekering wat dit betref. Ek moet op 'n plek kom waar ek sê Here, die manier hoe ek my vrou hanteer en my kinders, die manier hoe ek die ou hanteer wat my geld skuld en dit nie teruggee nie en hy noem homself 'n Christen, die manier hoe ek daai ou hanteer en hierdie ou. Here Jesus, dis onrein. Dis onrein. Ek is nie u navolger nie en het tas my getuienis liederlik aan, en my vlees hou daarvan, eh, want ek vergeld myself, maar kan hy pad nie langer loop nie, ek wil hy pad nie langer loop nie, ek is verkeerd, dan moet ek op my Hardly Davison klim, en myself gaan verneder by jou, en sê, ek is so verskrik, en vergeef my iets hier gekry, so dat ek die heerlijkheid kan sien, dan doen dit, is die pad van die kruis, ek wil die bemoedig dan, jy hoef nie iemand te wees wat belangrijk is, laaste gedag, jou naam hoef op niemand se lippe te wees. Jy hoef nie 'n radioprogram te hê nie en jy hoef nie 'n boek te skryf nie. Jy hoef nie op TV te wees nie. Niemand kan jou ken nie, maar jy kan hierdie een ding nakom. Net hierdie een ding. Net hierdie een ding, so genoeglik. Hou daarvan, is eenvoudig. Jy kan lief hê. Liefdevolle volwasse verhoudinge handhaaf met die mense om jou, wie hulle ook al is. En jy het God se doel vervul. Ehm um, voor ek bid. Nê, nee, want ek het nou trek verloor met my tyd, maar kan nie dit glo dat ek sit in Zululand. Sit daar tussen die Zulus in Zululand. Die Zulus die daar wag, wat is in Zululand? Zulus doringbome, skorpioene en mambas en beeste. As 'n hele ding. Ek sit daar ja, alleen op 'n muur so en ek ervaar in my hart dat die Here sê, uh, "Sal jy my hier dien?" My eerlike antwoord is not te wil. Jy het ek nie. Uh -uh. En nou kom nogals nie. Want uh Here, hier's niemand hier wat my potensiaal kan raak sien nie. Regtig? En daar staan ek, ontbloot voor God. Dat my nommer 1 prioriteit is om belangrik te wees. My nommer 1 prioriteit is om gesien te wees. Dis my nommer 1 prioriteit ek voel vere vir die ander. Ja, jy kan 'n minder belangrike een hierna toe stuur. sien. Dis wat ek nodig het om te sien. Sê Here Jesus, reinig my, regtig. Reinig my. Ek dog ek en u sit om dieselfde vuur mas toe nie waar nie. Help my. En Jesus is so getrou. So getrou, dis sy bediening. Dis sy spesialiteit. By uitstek is dit sy spesialiteit. Ek breek mure af. Help mense om harte bymekaar te sit, papas en seuns en mammas en dogters, manne en vroue, medegelowiges, vyande en vriende te versoen. Dit is sy spesialiteit. Wil jy Jesus beleef soos jy hom nog nooit in jou lewe beleef het nie? Hier's die area. Groot krag hier. Doen wat Jesus gesê het. Dit is so belangrik vir hom dat my hele getuienis gekanselleer word op grond van die feit dat ek nie wil versoen nie don't go that way. Here Jesus. Ons wat hier sit, het al ek dink nie ek oordryf as ek sê gesamentlik seker al miljoene preke gehoor. En is wonderlik. Die saad van die woord is al baie diep in ons harte geplant en dit gaan nog baie diep in ons harte geplant word en ons is ontsaglik bevoordeel dat dit waar is van ons lewens. Maar die feit is dat na al die miljoene preek is, het dalk nog waar, net soos in my vriend Jakko se leven of in my eie, dat ons hier sit en ons verhouding is nog net so gebroken, is nog net so armoedig, ons is nog net so selfsichtig en nog net so selfgecentreerd en trots. En ons is so arm, ongelooflik arm. En ons probeer ons armoede en eh, al die gebreke dikwils vul met allerhande ander goeder, so dat ons kan beter voel of beter lyk, like, maar voor u staan ons net so, die oor van hom, ontbloot, totaal en al, u wat alles kan sien, ons harte, die oorlegging en gedagtes van die hart, u weet alles, en, uh, en Heere Jezus, sonder om nou enig iets verder voor te gee of te sê, wil ons voor u staan en sê, Heere, miskien is dit een verhouding met een vrou, miskien is dit my vrou, miskien met een ander vrou, onreine verhouding, miskien is dit met 'n man, miskien is dit met liefdeloosheid met mede-gemeentelede. Vader, vergewe ons asseblief, vergewe ons die feit dat dat ons nie eers wil vra dat mense ons moet vergewe nie, ons is te trots daaroor. Kan nie dit glo, kan nie glo Vader dat vir die meisie vir week so lief is, kan ek nie eers sê jammer nie, ek is te goed. Maar dankie Here Jesus dat U genade en u persoon en die karakter en die bediening is so ongelooflik kragtig dat u my kan uithaal hier uit die modder uit en myself sig waar ek verdrink in my eie selfsugtigheid en trots uit en u kan my soos 'n vuurpyl opskiet bo dat ek kan uitstyg bo alles bo die vlees bo alles om my dat ek kan lief hê soos wat u liefhet dat ek my kan ontbloot en verneder voor die mense om my en so dat u wil kan geskiet. Heere Jezus, elke man wat hier sit, wat nie vir sy vrou kan sê, hy is lief aan nie, want vir een of ander reden dit nie kan doen nie, bid ek, Heere, in die mate wat hierdie manne, hulle het nie voor u buig en hulle harte oopmaak en hulle trots voor u belei, dat hulle sal woes verander. So dat hulle hulle levens vir hulle vrouwens kan neerle, vir die vrouwens wat dalk hier in hierdie diens is, as gevolg van die woorde en die goed wat al geval het, le daar vreselike kritiek en negatieve verhouding tussen hulle. Hulle is die kinders, hulle is disciples. Bid ek jyre in die mate wat hulle hulle harte oopmaak voor jy en hulle knie voor jy buig en sê, jyre ek is onrein, ek is onrein in hierdie houding, ek is onrein in my oe, ek is onrein in my aksie, ek is onrein in my woorde, dat jy hulle woes sal verander. Om hulle leven neer te le voor mekaar en te sê, vergewe my, vergewe my, ek was een milie, ek was vleeselik, ek was glad nie, Jezus nie, vergewe my wat ek gedoen het, vergewe my asjeblief, en dat in die heerlijkheid van die versoening, hulle Jezus kan leer ken, soos hulle nog nooit geleer het. Heere Jezus, vir die kinders en die ouwers wat hier so sit, wat dalk nie versoen is nie, of dalk is hier, dalk is hier ander gemeentelede hier in ander kerk, hulle is dalk nie hier verochend nie, en ons harte teen hulle is sier en koud, en negatief, en ons het strepe dier hulle getrek, Heere Jezus, dis nie die pad in die mate wat hierdie broers en sisters hulle knie voor u buig vanoggend en sê Here vergewe my hierdie onreinheid dat u hulle woes sal verander soos die mate wat hulle harte oopmaak dat hulle hulle self kan neerlê en verneder en hulle harte oopmaak ondanks die reaksie van die ander mense dat hulle nog steeds liefdevol kan bly en kan sê so ver het my aangaan wil ek in vrede met jou lewe want dis die weg van Jesus en as ek wonde gedoen het wil ek het herstel herstel wil seker maak dat Jesus verheerlik word deur dit wat ek doen en sê. Dis sy werk, dis sy bediening, dis sy spesialiteit en dis hoekom hy gekom het. Dankie Here Jesus vir hierdie gemeente, vir Jan en vir Henda wat ook self al baie baie diep spore in my eie lewe getrap het. Deur wie ek die bediening van Christus kon ervaar wat vrugte het en effek het tot vandag in my lewe bid Here dat hierdie kosbare gemeente met sy kosbare getuienis wat die lig is ook saam met ander gelowiges in hierdie area van die opgestane Jesus Christus dat U hulle sal beskerm. Dat U hulle sal beskerm van die vlees, dat U hulle sal beskerm van onreinheid, dat U hulle sal beskerm van dit wat nie waar is nie, dat U hulle sal beskerm van alles in hulle midde wat nie Jesus is nie. Dat U 'n muur van vuur om hulle sal trek en die heerlikheid in hulle sal wees dat hulle in lig en in waarheid en in liefde vir mekaar kan wandel. Dis ook my gebed vir myself en my familie daar by die huis en die gelowiges met wie ek die voorreg het om te aanbid in vrede daar. In Jesus se naam. Dankie Vader. Amen. Dankie Rikert. Die die gevaar is nou dat ons hier kan uitstap vir môre. En sê, "Jog, hierdie Rikert het ons gebless." Het hy? ja het. En en dat dit net so verbygaan. Maar ek dink in my eie lewe waar Rika dit nou my naam gebruik sonder my toestemming. Maar wat hy nie weet nie is uh of wat hy weet is dat hy toe nou net met my gepraat het vanmôre. En wat ons dus nou nodig het om te doen is twee goed. Ons het nodig om voor God te herken dat ons een probleem het. Dat is geen versoening sonder skuldherkenning. So ek moet my knie voor God kan buig. En die rede waarover ek nie my knie voor hom kan buig nie, is omdat ek te trots is. En as ek my knie voor hom gebuig het, daarna kan ek gaan en my, kan my knie gaan buig voor die een wat ek aanstoot gegeet het nie die een nie. Ongelukkig in my geval nie een nie. Ek sal nie die getal sê nie. Anders sal ons nie in versoening kan kom nie. Anders sou dit nog 'n mooi boodskap wees wat ons kan diaseer en op ons blog sit en sê, was dit nie prachtig nie. So ek staan klaar. Ek wil vir jou vraag vanmorgen. Wat er plek is beter as hier in die veiligheid van die gemeente, van die gemeenskap van die gelovig is, om jou knie voor God te buig en te sê, Heere, ek herken, ek het huiswerk om te gaan doen. Want jy sien, as jy dit in die openbaar kan doen, dan het jy die eerste tree gegee om op jou trots te trap. Dan gaan dit jou help om as jy hier uitstap met jou man of jou vrou of jou kind, of jou bierman of jou vriend, of iemand in die gemeenskap, hierdie saak te gaan rechtmaken. So ek sê anders word dit net nog 'n boodskap. So ek staan klaar. Ek wil vra, is hier iemand in hierdie saal vanmôre met wie God se gees deur Rickert gepraat het? Wat sê Here, ek erken voor U. In my lewe is daar verhoudinge wat nie in plek is nie. Ek buig my knie voor U om U gesindheid en U wysheid, U liefde en U wysheid te openbaar. Ek buig voor U in erkenning. Ek het dit nodig omdat ons hieruit sal moet stap en die erkenning gaan gee aan iemand daar buiten of iemand hier binnen met wie ek in onvrede lewe. Is daar nog so iemand wat ek vir jou vraag staan saam met my? Vader, ek dank jy vanmorgen dat jy jy vinger kom druk op die plek waar dit seer is. Omdat jy ons gezond wil maak omdat dier die wonde daar vir ons geneesing gekom het. En wat er groter geneesing so daar kon wees, as om gezond te wees in ons verhouding. En ons staan voor u vanmorgen. Staan ons vanmorgen op ons trots om te sê, Heere, ek is jammer. Dankie dat u my vergewe het. Dat u dit nie teen my hou nie, maar dit teen my staan, in my verhouding staan, dat het my verhouding met u ook contamineer. Omdat daar verhoudinge is in ons levens wat uit plek uit is. Daar buig ons ons knie voor u vanmorgen. En jyre is ons beroep dat u kracht, u geestteenwoordigheid ons sal bemachtig om hier uit te stap en te gaan doen wat ons moet doen. Om met u weisheid en u liefdesgesintheid te te gaan rechtmaak waar ons aanstoot gegeet. Ek dank u daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen.